بوك تو doksan iki اثنان وتسعون Ki'li yan cümleler iki الجمل الجانبية رقم اثنان Horlaman beni kızdırıyor. يضايقني أنك تشخر Bu kadar çok bira içmen beni kızdırıyor. يضايقني أنك تشرب الجعة كثيرا Bu kadar geç gelmen beni kızdırıyor. يضايقني أن تأتي متأخرا جدا Onun bir doktora ihtiyacı olduğunu zannediyorum. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب Onun hasta olduğunu zannediyorum. أعتقد أنه مريض Onun şimdi uyuduğunu zannediyorum. أعتقد أنه ينام الآن Onun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz. نتمنى أن يتزوج ابنتنا Onun çok parası olduğunu ümit ediyoruz. نتمنى أن يكون معه مال كثير Onun milyoner olduğunu ümit ediyoruz. نتمنى أن يكون مليونيرا Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum. سمعت أن زوجتك وقعت لها حادثة. Onun hastanede yattığını duydum. بلغني أنها ترقد بالمستشفى. Arabanın tamamen hurda olduğunu duydum. بلغني أن سيارتك معطلة تماما. Geldiğinize sevindim. يسعدني أنك أتيت. İlgi duyduğunuza sevindim. يسعدني اهتمامك. Evi almak istemenize sevindim. يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum. أخشى أن تكون آخر حافلة قد غادرت Bir taksi tutmamız gerekmesinden korkuyorum. أخشى أننا سنضطر بأن نأخذ سيارة أجرة Korkarım yanımda para yok. أخشى أن لا يكون معي نقود